กุศลธรรมกุศลธรรมอภัยกตามกตเมธรรมกุศลญาิสมิงสมัยโก ชานังภาเวตินิยานิกังอปัจจยคามิงทิติคตานังนายะปัทมายะภูมิยาปติยาเจวกาเมหิปัทมังชานัง ปัจจวิหารติทุกขาปฏิปทางทันพินยังทุกขาปฏิปทังขีปปินยังสุขาปฏิปทางทันปินยังสุขาปฏิปทางขีป ปินยังตัสสมิงสมัยเยผัดโคติหวิเกปุติเมธรรมกุสรังกตัมมิธรรมกุสรายะสมิง โรกุตรังชานังภาเวตินิยงอาปัจจยคามิงทิทิคาตาดังปังหานายาปัทมายาภูมิยาปฏิยาวิตา รันังหูปัสมาทุติยังตติยังจตุทังปัทมังปัญจมัง อุปสัมปัชชวิหารติทุกขาปฏิปทางทันทาพินยังทุกขาปฏิปทางขีปปินยังสุขาปฏิปทางทันปินยางสุขาปฏิปทางขีป ปิญญังตัดสมิงสมัยเยผัสโหติหาวิกโหติเมธรรมกุสลังกตมมิธรรมกุสลายะสมิง โรกุตรังชานังภาเวตินิยปะหานายปัทมายภูมิยาปติยา วิวิเจวกรรม มปัญจวิหารติทุกขาปฏิปทังปินยังสุญญาตังทุกขาปฏิปทังขีปปาพินยังสุญญาตังสุขขาปฏิปทัง ปิญญังสุนญาตังสุขทังปฏิปทังขีปปิญญังสุนญาตังตัสสมิงสมัยเยภัสโหติหวิก ติเมธรรมกุสรกตัมเมธรรมกุสรสมัยเยโรกุตารังชานัง ยะคามิงทิทิกตานังนายะปัทมายะภูมิยะปฏิยังตวิจารานังหูปัสมาชานังตติยัง จตุทัง ปัตธมัง ปัญจมังอุปสัมปัชจวิหารติทุกขังปฏิปทัง ทันทาพินยังสุญญตังทุกขง ปฏิปทังขีปปาพินยังสุญญาตังสุขทาปฏิปทังทันพินยังสุญญาตังสุขทาปฏิปทังขีปปาพินยังสุญญาตังตัสมิงสมัยเย ติหวิเกโกติเมธรรมกุสรกิดธรรมเมธรรมกุสรายะธมิงสมเยโรกุ ตรังภาเวตินิยานิกังอปัจจยคามิงทิฏฐิคตานังปะหานายะปะธรรมายะภูมิปัติยาวิวิเจวะกามิปะธมัง ปสัมปัจวิหารติทุกขาปฏิปทางทันทาพินอัปปานิหิตังทุกขาปฏิปทางขีปปินยังอัปปานิหิตังสุขามปฏิปทางทันทา กินยังอัปปานิหิตังสุขทังปฏิปาทังขีปปินยังอัปปานิหิตังตัสสมิงสมยเยภัสติอาวิเกปงโหติเมธรรมา สรังกิตัมเมธรรมากุสรายะสัมมิงสัมมาเยโรกุตรังชาดังภาเวตินิยา ปัจจยคามิงทิฏิคตาดังนายะปะธรรมายะภูมิยะปฏิยาวิตาลานังภูปัสสมาทุติยังตติยัง จตุทังปัธรรมังปัญจมัง อุปสัมปัจจวิหารติทุกขามปฏิปทังปินยังอัปปนิตังทุกขามปฏิปทังคิปปา พินยังอัปปานิหิตังสุขทาปฏิปทังทันทาพินยังอัปปานิหิตังสุขปฏิปทังขีปาพินยังอัปปานิหิตังตัสมิงสมเย โอติหวิเกโปติเมธรรมกุสรังเกตัมเมธรรมกุสรายะสมิงสมัย กุตารังชานังภาเวตินิยาอปัจยะคามิงทิทิคตาดังปะหานายะปัทมายะภูมิยาปติยาวิวิเจ ธรรมังชานังอุปสัมปัญชวิหารติทุกปฏิปทังทันทาพินยังฉันทาทิปัตเตยยังวิริยะทิปัตเตยยังจิตตาทิปัตต วิมังสาธิปัตเตยังทุกขังปฏิปทังขีปปินยังฉันทาทิปัตเตยังวิริยาทิปัตเตยังจิตตาทิปัตเต วิมังสาธิปัตเตยังสุขขาปฏิปทางทันทาพินยังชันทาธิปัตต วิริยาทิปัตตยังจิตตาทิปัตตยังวิมังสาทิปัตตยังสุข กิปปาพินยังชันทาทิปัตเตยังวิริยะทิปัตเตยังจิตตาทิปัตเตยังทิปัตตยังตัสมิงสมเยปัสโส ติหาวิเกโปติเมธรรมกุสระกตัมมิธรรมกุสรายาสมิงโรกุตรัง

จตุทังปัตถมังปัญจมังอุปสัมปัชาวิหารติทุกขาปฏิปทังทันพินยังฉันทาติปัตเตยังวิริยะทิปัตเต ธิปัตเตยังวิมังสาธิปัตเตยังทุกขาปฏิปทางขีปาพินอย่างฉันทาธิปัตเตยังวิริยาธิปัตเตยังจิตตาธิปัตเตยังวิมังสาธิ ปฏิปทังทันทาพินยังชันทาทิปัตเตยังวิริยาทิปัตเตยังจิตตาทิปัตเตยังวิมังสาทิปัตเตยังทุกขา ปฏิปทางขีปาพินยังฉันทาทิปัตตยังวิริยะทิปัตจิตตาทิปัตตยังวิมังสาทิปัต อทุกขมสุขาปฏิปทางทันทาพินยังชันทาทิปัตเตยังวิริ จิตตาทิปัตตยังวิมังสาทิปัตตยังอทุกขมสุขาปฏิปทังคิปปาพินฉันทาทิปัตตยยังวิริยะทิปัตตยยังเิตตา ตยังวิมังสาติปัตตยังตัสสมิงสมัยเยภัสโพติอวิเกมโพติเมธรรมากุสระ